الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وفهما وألهكني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allah subhanahu teala Alimran suresinin 110. ayetinde buyurur ki Kuntum xeyra ummetin uxricət linnəs tə'muruna bil ma'ruf və tənhavna anil munkar. Əl-əyə. Allah subhanahu teala buyurur ki siz insanlar içərisində çıxardılmış ən xeyirli ümmətsiniz, mərufu əmr edirsiniz, yaxşılığı əmr edirsiniz və mümkərdən, pisliklərdən çəkindirirsiniz. Deməli, Allah subhanahu və teala'nın bu ayətdə bu ümmətə xeyir sifətinin verməsinin səbəbi bu ümmətin mərufu əmr etməsi və mümkərdən çəkindirməsi səbəbi ilədir. Yəni, yer üzərində olmuş nə qədər ümmətlər olubsa, yeganə bu ümmətdir ki, İslam ümməti mərufu əmr edir və münkərlər, münkərdən də çəkindirir. Və ən böyük məruf tövhiddir ki, bu ümmət tövhidə əmr edir və ən böyük münkər şirkdir ki, bu ümmət şirki nəh edir, şirkdən çəkindirir. Və hər bir müsəlman əmr-i bi məruf və nəhi ənil münkərin hökmünü, fəzilətini və bu əməli tərk etmənin təhlükəsini hər bir müsəlman bilməlidir. Deməli, Alləmə Abdülaziz ibn Bəs Əd-dəvəti ilallah və əxləqü duat adlı risaləsində buyurur ki, əmri bi məruf və nəhi ənil münkərin hökmü şəriətdə fərd-ül kifayədir. Yəni, ümmətin bir qismi bir bəldədə həmən bu fərzi yerinə yetirirsə, digər müsəlmanların üzərində həmən bu Allahın əmrini, yəni əmri bi məruf və nəhiyyə ənil münkəri yerinə yetirmək sünnətil müəkkədə, təkid edilmiş sünnət olur. Yəni bir bəldədə əmri bi məruf və nəhiyyə ənil münkəri yaşadan, ona əməl edən bir müsəlmanlardan bir qrup varsa, digər müsəlmanların üzərində əmri bi məruf və nəhiy anil münkər sünnətil müəkkədə, təkid edilmiş sünnət hökmündə olur. Yəni, vitr namazı kimi, türk namazının vacibindən əvvəl qılınan şirkət, nafilə namaz kimi. Deməli, əmr bi məruf və nəhiy anil münkərin fərd-ül kifayə olmasının dəlli nədir? Allah subhanətə alə Alimran surəsinin 104-cü ayətində buyurur ki, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ və yənhəvnə anil münkər və uləikə humul muflihun. Allah subhanətə alə buyurur ki, sizdən bir ümmət olsun, sizdən bir ümmət olsun, xeyrə dəvət etsinlər, xeyrə çağırsınlar və mərufu əmr etsinlər, münkərdən də çəkindirsinlər. Deməli, bu ayətin əvvəlində Allah subhanətə alə buyurur ki, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ ümmətun Sizdən bir ümmət olsun, yəni müsəlmanlardan bir ümmət olsun. Bu da bu ayətin əvvəli bu hissəsi bu hökmün fərdun kifayə olduğuna dəlalət edir. Lakin həmən risalədə müəllif buyurur ki, o bölgələrdə, o bəldələrdə ki, küfürün, şirkin, fıskın və böyük günahların açıq edildiyi, çox yayğın olduğu yerdə şəriətin bu hökmü dəyişir. Şəriətin bu hökmü dəyişir. Deməli, əmr-i bil məruf və nəhiyyən-i münkar fərdül kifayə hökmündən çıxır və həmsinin sünnətül müakkədə təkid edilmiş sünnət hökmündən çıxaraq fardul ayn olur. Yəni hər bir müsəlman, hər bir müsəlmanın üzərinə əmr bil məruf və nəhy anil münkərlə məşğul olmaq fardul ayn olur. Hər bir kəsə fərd olur. Qadın, kişi, böyük hər bir kəsə fardul ayn olur. Və həmsinin Quran və sünnətdə əmr bil məruf və nəhy anil münkərin fədilətlərinə dair çoxlu çox sayılı hədislər, ayətlər varid olub. Allah subhanahu və teala Fussilat surəsinin 33-cü ayətində buyurur ki, وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Allaha dəvət edən, salih əməl işləyən və mən müsəlmanlardanam deyəndən daha gözəl danışan kim ola bilər? Allah subhanətələ buyurur. Həmçinin İmam Buxarı və Muslimin öz səhih əsərlərində rəvayət etdikləri hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əli bin Əbu Talib radiyallahu anhuya xitabən buyurur ki, لَاِنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ هُمْرُ النَّعَمْ Allahın sənin əlinlə bir kişiyə hidayət etməsi, hidayət verməsi sənin üçün qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Və bu əmr bin məruf və nəhi ənil münkər yükü, bu ümmətin üzərində olan bu yük çox ağır yükdür, ağır yükdür, çox məsuliyyətli bir əməldir və həmsinin ağır olması ilə bərabər də çox şərəfli bir yükdür. Bu yükün bu yükü insanlara çatdırmaq, bu tövhidi insanlara çatdırmaq, bunun ağır olması ilə bağlı Allah subhanət hala bu yükün ağır olması haqqında Həşr surəsinin 21-ci ayətində buyurur ki, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Əgər biz bu Quranı dağın üzərinə nazil etsəydik, sən o dağı Allahın qorxusundan parça-parça olduğunu görərdin və Allah subhanətələ buyurur ki, biz bu cür misalları insanlara çəkirik ki, bəlkə fikirləşələr, öyüd nəsiyyət qəbul edələr. Bu yük ağır yüktür və bizdən əvvəlkilər Allah Rəsulü aleyhissalatü vəssalamın səhabələri bu yükü şərəflə daşımışlar. Doğru dürüst bu yükü daşımışlar. Allah spontala da onları öz kitabında tərifləmişdir. Allah subhanahu və teala Əhzab surəsinin 23-cü ayətində buyurur ki: "Minəl mu'mininə ricalun sadaqu ma ahadullaha alayh. Faminhum men qada nahbahu və minhum men yantadir, fama badalu tabdila." Allah subhanahu və teala Səhabələr haqqında buyurur ki, möminlərin içərisində kişilər vardır, verdikləri əhdə sadiq oldular, onların bəzisi şəhid olmuş, bəzisi isə öz şəhid olmasını gözləyir, onlar əsla öz vədlərini, öz əhdlərini dəyişmədilər. Və bu ümmətin əmri bi məruf və nəhiyə ənil münkər fərzini Allah subhanahu və teala'nın bu əmrini tərk etməsi, bu əmələ, bu əmrə laqeyd yanaşması bu ümmətin həm bu dünyada, həm də ahirətdə məhvi deməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İmam Tirmizinin Tuzeyfə bin Yəməndən rəvayət etdiyi Həsən hədisdə buyurur ki, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَبُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُفْشَكَنَّ اللَّهُ عَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ اِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, siz mütləq mərufa əmr edəcəksiniz və mütləq münkərdən çəkindirəcəksiniz, yoxsa Allah sizin üzərinizə bir əzab indirər, sonra siz Allaha dua edərsiniz, Allah sizin dualarınızı qəbul etməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Yəni, bu ümmət əmr bil məruf və nəhiyyənil münkəri tərk etdiyi halda Allah subhanətə ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu həssində görə həmən bu insanların dualarını qəbul etmir. Allah subhanahu və teala birdən əvvəlki ümmətlərdən də əhd almışdı.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 Və onlar da bu əhdlərini arxalarına atdılar və onu ucuz qiymətə satdılar və onların alıb satdıqları şey necə də pisdir. Bu ayətə görə bizdən əvvəlki ümmətlər də əhd götürmüşlər insanlara çatdıracaqlar deyə. Lakin xəyanət etdilər. Ona görə də Allah subhanahu wa ta'ala əvvəlki ümmətləri bu əməllərinə görə lənətləyir. Məsələn, Allah subhanahu wa ta'ala Bəqərə surəsinin 159-cu ayətində buyurur ki, İnnəl-ləzîne yəqtumûne mə ənzəlnə minəl-beyyinəti vəl-hudə min bə'di mə bəyyənnəhu linnəsi fil-kitəb. Ulaikə yəl'anuhumullahu və yəl'anuhumulla'inun. Həqiqətən o kəslər ki, kitabda insanlara bəyan etdiyimiz şeyləri insanlardan gizli saxlayırlar O kəslərə Allah və bütün lənət edə bilənlər lənət edir. Kitab əhlinə görə nazil olmuş ayətdir. Həmçinin Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam hədisdə buyurur ki, Mən su ilə ən elmin fəkətəməhu ulcimə yevməl qiyaməti bilizəmin minənlər. Bir kəs elm haqqında, yəni şəri elm haqqında soruşulur, ona sual edilir və o da bildiyi halda bunu gizlədir. Qiyamət günü bu kəs oddan olan cilovla cilovlanacaq. Peyğəmbər s.ə.v buyurur. Və bəzi insanlar, yəni azğın dəvətçilər insanların içərisində dəvət edərkən rahat yaşayışa görə, dünya malına görə və yaxud da qorxaqlıq səbəbi ilə insanları şirk küfr əhlinin içərisində dinin əqidə məsələlərindən, şirk küfr, şirk küfr mövzusuna bağlı olan müamilələr, dost və düşmən məsələləri barəsində danışmayıb, dinin başqa, əqidədən başqa bütün mövzularından danışırlar və öz-özlərinə də belə iqtisad edirlər ki, Yəni, indi alınmır, indi mümkün deyil. Müəyyən zaman bu cür dəvət edəndən sonra, sonra, sonra bir də geri qayıdıb əqidədən danışarıq. İslam şəriyyətinə görə İslam şəriyyətinə görə şirk küfr əhlinin sərfində ilk insanların çəkindirilməsi olan şey həmən şirk, həmən küfürdür. Çünki insan şirki küfürü tərk etməyəndən sonra şəriətdə gələn bütün haramları tərk etmiş də olsa, o tərk etdiyi haramların ona heç bir faydası yoxdur usul fiqh qaydasında deyilir ki, La yəcuz təxirul bəyan ən vəqtil həcəti. Bəyanın ehtiyac vaxtından sonraya gedikdirilməsi caiz deyil. Deməli, bəyanın, çatdırmanın ehtiyac vaxtından sonraya gedikdirilməsi caiz deyil. Yəni, insan şirk edirsə, ona həmən şirkin təhlükətini çatdırmaq lazımdır. Onu gedikdirmək caiz deyil şəriyyətlə. Və bu qaydanın dəlili Allah Subhanahu va Taala'nın ayəsidir. Allah Subhanahu Taala Maide surəsi 67-ci ayətdə buyurur ki: "Ya eyyuhər rasul, belliğ ma unzila ileyke min rabbik." Ey rəsul, Rəbbindən sənə nazil olanı çatdır, təbliğ et. Və in lam taf'al fama ballaqta risalatahu. Əgər sən bunu etməsən, Allahın risalətini çatdırmamış olacaqsan. Vallahu ya'simuka minən nas. Allah səni insanlardan qoruyacaq. Allah subhanət hala buyurur. Deməli, bu cür dəvət edənlərin bu hala düşməsinin bir neçə səbəbi var. Birincisi, birinci səbəbi dünya malı, qorxaqlıq. İkinci, Allah subhanət və tealanın qədərinə kamil iman gətirməmək. Üçüncüsü, Allah subhanət və tealanın hüccətini, Allah subhanət və tealanın dəlillərini doğru dürüst başa düşməmək, yəni fəhimlərində olan naqislik. Çünki Allah subhanəhə və teala Quran-ı kərimdə xəbər verir ki, şirk küfr əhlinin səhətində dəvətə başlayarkən, onları şirkdən, küfürdən çəkindirərkən mütləq problemlər olacaq, sıxıntılar olacaq. Allah subhanəhə və teala Ənkabut surəsinin ikinci ayətində buyurur ki, Əhəsibən nəsu ən yəqulu əmənnə və hum lə yüftərun. İnsanlar elə hesab edirlər ki, iman gətirdik dedilər və sonra imtihan olmayacaqlar. Həmçinin Allah subhanahu və teala Al-İmran surəsinin 186-cı ayətində buyurur ki, Lətubləvunna fi əmvalikum və ənfusikum. Siz mütləq mallarınızla, canlarınızla imtihan olacaqsınız. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَثِيرًا Və siz mütləq sizdən qabaq kitab verilmiş şəhlərdən və müşriklərdən əziyyətli sözlər eşidəksiniz. Və in təsbiru və təttəku fə innə zəlikə min azmül umur. Allah subhanət hala buyurur. Əgər səbr etsəniz və Allahdan qorxsanız və bu çox çətin şeydir Allah subhanət hala buyurur. Bu çətin şeylərdəndir. Allah subhanət hala bu ayətdə malla, canla imtihan olunmanın mütləqini, mütləq olacağını Allah subhanət hala buyurur. Həmçinin Allah Subhanahu taala Ənkabut surəsinin 10-cu ayətində buyurur ki: "Və minən nasi men yəqulu amennə billahi fa iza uziya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'azabillah." İnsanların tərəfində elələr də var ki, vardır ki, iman gətirdik deyirlər. Allah üçün ona bir əziyyət edildikdə insanlar tərəfindən insanların ona verdiyi əzabı, əziyyəti Allahın əzabı kimi bilir. Deməli Allah Subhanahu va Taala'nın dininə doğru dürüst dəvət edib Allah subhanahu Allah subhanahu və Taala'ya təvəkkül edib doğru dürüst dəvət eləmək lazımdır və olan nə olursa, nə olursa Allah subhanahu və Taala'nın qədərinin çərçivəsindədir və biz də həmin o qədərə imanın altı rukunundan biri olaraq iman gətirmişik. Allah subhanahu və Taala Quran ayəsində bizə ehtiyatı götürməyi əmr edir. Allah subhanahu və Taala buyurur ki: Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu xudu hidrəkum. Ey iman gətirənlər, ehtiyatınızı götürün. Və ehtiyatı götürməyi əmr etməklə də bərabər Allah subhanahu və teala Tövbə surəsinin 51-ci ayətində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə belə deməyi əmr edir. Allah subhanahu və teala buyurur ki, Qul lən yusibənə illə mə kətəbəllahu lənə huvə məvlənə və aləllahi fəliyətəvəkkəlil müminun. De ki, Allahın bir də yazdığından başqa bizim başımıza heç bir şey gəlməyəcək. O bizim Mövlamızdır və möminlər Allah təvəkkül etsinlər. Allah subhanətə alə öz Peyğəmbərinə əmr edir ki, de ki, Allahın bizə yazdığından başqa bizim başımıza heç bir şey gəlməyəcək. Deməli, bir insan haqqı da desə, batılı da desə, haqqı demək, batılı demək insanın qədərini dəyişmir. İnsanın ruhusunu azaltmır, insanın əcəlini yaxınlaşdırmır. Çünki bu şeylər hər bir insanın kafirin də, müsəlmanın da hər bir insanın anasının bətnində olanda, 4 ay tam olanda Allah subhanahu wa ta'ala'nın göndərdiyi mələk tərəfindən yazılmışdır. İnsanın ömrü, insanın ruhsi, əməlləri xoşbəxt, bədbəxt olacağı. Yəni bu şeylər haqqı demək və yaxud da batıl demək dəyişmir. Bu yazılan şeyləri dəyişmir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İmam Əhmədin müsnəddə rəvayət etdiyi və Əhməd Şakirin səhih dediyi hədisdə buyurur ki: Ələ lə yəmnəunna əhədukum ruhbətən nəs ən yəqulu bi haqq. İzə rəəhu əv şəhidəhu fəinnəhu lə yuqarribu min əcəlin və lə yuba'idu min rızqin ən yəqulu bi haqq. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sizlərdən biri haqqı görüb ona şəhadət gətirdisə, insanların qorxusundan onu deməkdən çəkinməsin. İnsan, deməli, haqqı demək, Peyğəmbər s.ə.v deyir, insanın əzəlini yaxınlaşdırmır, və ruzisini də ondan uzaqlaşdırmır. Peyğəmbər s.ə.v buyurur. Və həmsinin bəzi başqa azığın dəvət edənlər şirk küfr əhlinin səhətində şirk küfr əhlinin səhətində dəvət edərkən həmən bu şirk küfr əhlinə müsəlman adı verir və müsəlman müamilələrinin edilməsini bildirib və cahil müsəlmandır deyərək dəvət edirlər. Və belələrinin, bu, bu, bu, bu cür dəvət edənlərin isə mübahisəsini etmədən, bunların mübahisəsini etmirik. Bunların özlərinin şirk və küfür əhlindən olduğuna etiqat edirik. Və bunlara şirk əhlini etdikləri müdafiələrinə görə Allah subhanahu və teala'nın bir ayəti ilə cavab verir. Allah subhanahu və teala Nisa surəsinin 109-cu ayətində buyurur ki, Hə əntum həuləi cədətum ənhum fil həyəti dünya və mən yücədilullaha anhum yevməl qiyamə əmmən yəkunu aleyhim vəkilə. Allah subhanahu və teala buyurur ki, budur. Siz o kəslərsiniz ki, dünya həyatında onların mübahisəsini edirsiniz. Bəs qiyamət günü Allahla onların mübahisəsini kim edəcək və yaxud da onların vəkili kim olacaq? Əqulu hədəl qovlə əstəqfirullah əli və ləkum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان ولا عدوان إلا على الظالمين أمر بالدعاء ووعد بالإجابة ووعد للمتقين بالثواب وللمجرمين بالعقاب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمالي أمر بمعروف və nəhiy anil münqərin şəriətdəki hökmü onun bəldədən bəldəyə dəyişməsi və fəziləti və onu tərk etməyin təhlükəsi bu bilindikdən sonra bu bilindikdən sonra hər bir müsəlmanın bundan sonra ikinci daha mühüm ikinci daha mühüm bilməsi şey yəni mərufu əmr edərkən və mümkərdən çəkindirərkən, dəvət edərkən ilk öndə nədən başlamaq lazımdır? Yəni, məruf əmr, edilən, əmr edilərkən yəni birinci nə əmr edilməlidir? Tövhid əmr edilməlidir. Ən böyük məruf tövhiddir. Və münkər, münkərdən çəkindirilərkən ən birinci şirkdən çəkindirilməlidir. Çünki ən böyük münkər şirkdir. Və dəvət edərkən birinci tövhiddən başlamaq lazımdır. Deməli, bütün əhl-i sünnət alimləri icma edib ki, İslama dəvət ilk olaraq tövhiddən, tövhidin də şuarı lə ilə illallah kəlməsidir. Lə ilə illallah kəlməsindən başlanmalıdır. Və bu Lə ilə illallah kəlməsinə başlamaq bütün peyğəmbərlərin hamısının ortaq dəvətinin şuarıdır, Lə ilə illallah kəlməsi. Allah subhanahu wa ta'ala Ənbiya surəsinin 25-ci ayətində buyurur ki, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xitabən buyurur ki, səndən qabaq nə qədər rəsul göndərdiksə, hamısına vəhy etdik ki, la ilahə illallah və mənə ibadət edin. Deməli bütün rəsulların dəvətinin başlanğıcı ortaq, bütün peyğəmbərlərin dəvətinin başlanğıcı la ilahə illallah kəlməsidir. Həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də öz dəvətçilərini başqa yerlərə dəvət etməyə göndərdikdə onlara birinci insanları lə ilə illallaha dəvət etməklərini əmr edirdi. İmam Buxarı və Muslimin rəvayət etdiyi hədisdə Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhu buyurur ki, Bəəsəni Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm fəqal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi məni göndərib və dedi, İnnəkə tə'ti qovmən min əhlil kitab. Sən kitab əhlini olan bir qövmin yanına gedirsən, fəd'uhum ilə şəhədəti ən la iləhə illallah və ənni Rasulullah. Onları la iləhə illallah şəhadətinə və mənim də Allahın rəsulu olduğuma dəvət et. فَاِنْهُمْ أَجَابُ لِذَٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ اِفْتَرَدَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ salavət. Əgər onlar bunu qəbul etsə, onlara Allahın beş vaxt namazı fərd etdiyini onlara bildir. Başqa bir ləfsdə isə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, sahabəyə xitabən وَلْتَكُنْ əvvəl مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا اللّٰهِ Onları ilk sağıracağın şey La iləhə illallah kəlməsi olsun. Deməli, nə mənaya gəldiyini bilirdilər. Və onların lə ilə illallahın nə mənaya gəldiyini bilmələrinin isə iki səbəbi var. Birincisi, onlar ərəb idilər, kəlmənin mənasını bilirdilər, ərəb olduqlarına görə. Allah subhanahu və teala Fussilət surəsinin 3-cü ayətində buyurur ki, Kitabın fussilət əyətuhu Qur'anən ərəbiyyən li qavmin ya'ləmun. Quran kitab olaraq ərəb dilində bilən qövm üçün təfsilatlı verilmiş kitabdır. Allah Subhanahu taala bu ayətdə buyurur ki, qovmun ya'lamun bilən qövmümüzün təfsirində deyilir ki, yəni ərəb dilini bilənlər idilər. Bir səbəb bu idi ki, onlar kəlməni ərəb olduqlarına görə doğru dürüst başa düşürdülər. Və ikinci səbəb isə Allah Subhanahu taala ayətlə xəbər verir ki, onlar la ilahe illallahı doğru başa düşmüşdülər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara la ilahe illallah La ilahe illallah'a dəvət etdikdə Allah Subhanahu taala Sad surəsinin 5-ci ayətində buyurur ki: Fat surəsinin 5-ci ayətində buyurur ki, Allah subhanətə ala Məkkə müşrikləri, Peyğəmbər onlara lə ilə illallah sardıqda onlar deyirdilər ki, Əcəələ əlihətə iləhən vahidən innə hədələ şeyun ucəd. O, bütün ilahları bir ilah etdi. Bu çox təəccüblü bir şeydir. Məkkə müşrikləri deyirlər. O, yəni Muhammed s.ə.v. Yəni bir insana lə ilə illallah dedikdə sənə cavabında desə ki, sən demək istəyirsən bütün ilahların hamısı bir ilahdır, bir ilaha ibadət eləmək lazımdır və bu dəlildir ki, artıq bu insan sənin dediyin kəlməni doğru başa düşüb. Deməli, lə ilə illallah kəlməsində ən birinci önəmli şey onun mənasıdır. Mənasının bilinməsidir. Və ikinci önəmli şey lə ilə illallahın tələbi. Lə ilə illallahın insandan tələbi. İnsandan tələbi nədir lə ilə illallah kəlməsinin? İnsan kəlməni dedisə, gərək şirki tərk eləyə. Kəlməni deyən insan mütləq şirki tərk eləməlidir. Bu iki şeylə kəlmənin bilinməsi ilə, mənasının bilinməsi ilə və tələbinə əməl edilməklə insanlar müsəlman kimi qəbul olunur. Və kəlmənin üzərində alimlərin zikr edir şərtlər ki, 7 dənə məşhur şərt var. O şərtlərə fikir verəndə o şərtlərin çox hissəsi insanların qəlblərinə aid olan şərtlərdir. Məsələn, Lə ilə illan şərtlərində deyilir elm, yəqin, ixlas, sidq, məhəbbət, inqiyyət, qəbul. Şərtlərə fikir verirsən, şərtlər ixlas şərti. İxlas qəlbdə olur. Məhəbbət şərti. Məhəbbət qəlbdə olur. Sidq şərti. Sidq qəlbdə olur. Yəqinlik şərti qəlbdə olur. Və bir insanın bu dünyada müsəlman kimi qəbul edilməsi üçün, edilməsindən ötürü bu 7 şərtin də 7-sini bir insanda araşdırmaq qeyri-mümkündür və cahillikdir bu. Çünki biz zahirlə mükəlləfik. Batinə hökm vermək isə Allaha aid olan şeydir. Deməli, 4 dənə qəlbə aid olan şərti çıxdıqdan sonra 3 dənə insanların zahirində qalan şərt olur. Elm, insanların tövhidi bilib bilməməti bilinən bir şeydir, bu zahirdə olan bir şeydir. Qəbul şərti, insanların lə ilə illallah qəbul edib və yaxud da rədd etməsi bilinən bir şeydir. İnqiyat şərti, üçüncü şərt, zahirdə olan şərt, yəni insanların tələbə, deməli kəlimənin tələbə, tələbinə əməl edib etməməsi bilinən bir şeydir. Və insanlar qəbul şərtini, yəni lə ilə illallah ləfz olaraq qəbul etdikdən sonra onların müsəlman kimi qəbul edilmək üçün iki şərt qalır. Elm şərti kəlmənin mənasını bilməkləri və tələbinə əməl etməkləridir. Mütləq lə ilə illallahın mənası bilinməlidir. Allah subhanət hala Muhammed surəsində 19-cu ayətdə buyurur ki, fəələ mənnəhu lə ilə illallah. Bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Allah subhanət hala ayətin əvvəlində, əvvəlində bilməyə əmr edir. Və İmam Buxarə öz səhiy əsərində bu ayətin başlığı altında belə bir fəsl asır və deyir ki, Əl-ilmü qabiləl qovul vəl əməl. Elm sözdən də, əməldən də öncədir. Allah subhanahu və teala Zuhruf surəsinin 86-cı ayətində buyurur ki, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Allahdan başqa ibadət etdikləri şəfayət etməyə malik deyirlər. Yalnız haqqa şəhadət gətirənlər istisna, istisna onlar bilirlər. İllə mən şəhidə bil haqq və hum ya'ləmun. Haqqa şəhadət gətirənlər istisna, onlar bilirlər. İmam Qurtubi ayətin təfsirində, ayətin son hissəsinin təfsirində deyir ki, İllə mən şəhidə bil haqq. Yalnız haqqa şəhadət gətirənlər, İmam Qurtubi buyurur ki, şəhadətül haqq la ilə illallah, haqq şəhadət la ilə illallah kəlməsidir. Və hum ya'ləmun. Və onlar bilirlər. İmam Qurtubi buyurur ki, həqiqətə mə şəhidu bihi. Şəhadət gətirdikləri şeyin həqiqətini bilirlər. Yəni, kəlmənin mənası mütləq bilinməlidir. Peyğəmbər s.ə.v İmam Muslimin səhiyində Osman ibn Əffan radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi əsdə buyurur ki, Mən mətə və huvə ya'ləmu ən la iləhə illallah daxiləl cənnə. Kim la iləhə illallahı bilərək ölərsə cənnətə daxil olar. Və həmsinin Şeyhül İslam ibn Teymiyyə Məcmul Fətavada 14-cü cilt 187-ci səhifədə buyurur ki, "Və şəhadətu la budda fiha min ilmi şahid və nutquhu və bayanuhu Lə yəhsulu məqsudu şəhədə illə bihədihil umur. Şəhadət kəlməsində şəhadət gətirənin şəhadət barəsində elminin olması, sıdqının olması və şəhadətini bəyan etməsi labüddür, qasılmaz şeydir. Bunlarsız şəhadətdəki məqsəd hasil olmur. Və həmçinin İmam Şəfqani rahiməhullah Əd-Durrun Nədid fi İxlasi Kəlməti Tövfid risaləsində 40-cı səhifədə buyurur ki: "Və leysə mücərrəd qavul, la iləhə illallah, min duni amelin bimə'nəhə musbitən lil-İslam. Mücərrəd la iləhə illallah kəlməsi, mənasına əməl etmədən İslamı sabit etmir. Deməli, la iləhə illallah kəlməsi, İmam Şofqani buyurur ki, mənasına əməl etmədən, deməli, mənasını biləcəksən və mənasının tələbinə də əməl edəcəksən. Yəni, bu iki şeysiz İmam Şofqani buyurur ki, mücərrət kəlmə mənasını əməl etmədən İslamı isbat etmir. Ləv ənnə qaləhu əhədun min əhlil cəhiliyyə və əkəfə ələ sanəmihi yəbuduhu ləm yəkun zəlikə isləmən. Cahiliyyə əhlindən birisi lə ilə illallah kəlməsini desəydi və öz bütünə ibadətdə də davam etsəydi, yəni kəlməni deyib şirki tərk etməsəydi, ləm yəkun zəlikə isləmən, bu İslam olmazdı. Deməli, deməli kəlməni deyən mənasını bilib və şirki tərk eləməlidir. Peyğəmbər s.ə.v Məkkədəki müşriklərə lə ilə illallah dedikdə nə dedilər əvəzində? Əvvəlki ayətdə bildirdim. Allah subhanətələ buyurur ki, Əcələ əlihətə iləhən vahidən. Sad surəti 5-ci ayə. Məkkə müşriklər dedilər ki, o bütün ilahları bir ilah etdi. Mənanı doğru başa düşmüşdülər. Və qəbul etmirdilər. Çünki bilirdilər ki, qəbul etsələr mütləq gələ şirki tərk edərlər. Və başqa bir ayətdə şirki tərk etməklə bağlı Allah subhanətə və tealə Saffat surəsinin 36-cı ayətində buyurur ki, وَيَقُولُونَ اَاِنَّ لَتَارِكُ اَلِهَتِنَ لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ Onlar deyirdilər ki, biz, biz ilahlarımızı məcnun bir şairə görə tərkim edək. Həmçinin lə ilə illallahdan məhkəm müşküləri başa düşmüşdülər ki, kəlməni deyəndən sonra ilahları tərk etməlidirlər. Ona görə deyirdilər ki, Allah subhanətə alə məhkəm müşkülərin dediyi sözü deyir. Deyir ki, وَيَقُولُونَ deyirdilər, اَاِنَّ لَتَارِكُ Tərkim edək ilahlarımızı Məcnun bir şairə görə. Deməli, kəlmənin ikinci hissəsi mənanı bildikdən sonra mütləq şirk tərk olmalıdır. Şirk tərk olunmadıqca insan müsəlman olmur. Mütləq tərk olun, şirk tərk olunmalıdır. Abdurrahman bin Hasan rahiməhullah Durarus Səniyyədə buyurur ki, Əcməə əl-uləmə sələfən və xələfən minəs-səhabəti və təbiin və lə'immə və cəmiyyü əhl-sünnə ənəl-mərə lə yəkunu muslimən illə bitəcərrudu minə şirkil əkbəri vəl bəraəti minhu. Deməli, Abdurrahman bin Hasan buyurur ki, sələfi, xələfi, sahabədən, tabiindən, bütün imamlar, bütün əhl-i sünnət icma edib ki, bir insan, bir kişi şirki tərk edib ondan uzaq olmayınca müsəlman olmur. Mütləq şirk tərk olunmalıdır. Və dəvət edərkən insanların insanların üzərində dəvət ediləsi şey tövhidin, la ilə illallahın mənasının onlara çatdırılması, və şirkin tərk edilməsidir. Və usul, yəni kök, əqidədən başlamaq mütləqdir. Yəni əqidə ol, əqidədən əqidəni tərk edib başqa şeydən insanları İslam'a dəvət etmək Qurana, sünnətə və əhlüsünnətin icmasına görə batıl bir şeydir. Deməli İbn Teymiyyə rahimehullah Məcmul Fatava 15-ci cild 158, 160-cı səhifələrdə buyurur ki: "Fəd-dəvəti ilə Allah təkunu bi dəvətil abd ilə dinihi və aslu zalika ibadatuhu vahdahu la şərikə lah." كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعملية كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف ولذلك كان الخطاب في سور المكية يا أيها الناس لعموم الدعوة إلى الأصول إذ لا يدعى إلى الفرع من لا يقر بالأصل İbn Teymiyyə buyurur ki, deməli, Allaha dəvət fəd-dəvət ilə Allah təkunu bidəvətil abd ilə dini. Qulun özünə dəvət etməsi ilə olur. Və əslu zəlikə ibadətuhu vaxtahu la şərikələ. Bu dəvətin əsli isə Allah subhanahu və teala'nın ibadətdə şəriksiz olaraq təkləşdirilməsidir. Kəmə bəəsəllahu bizəlikə rusuləhu və ənzələ kutubəhu. Necə ki, Allah bütün kitablarını buna görə nazil etmişdir və bütün rəsullarını da bunun üçün göndərmişdir. Fərrusul muttafiquna fiddinil cəmi lil usulul itiqadiyyəti vəl əməliyyə. Bütün rəsullar dinin usulundan olan etiqadı və əməli şeylərdə ittifaqdadırlar. Bütün rəsullar. Fəl itiqadiyyətu, etiqadı məsələlər, fəl iməni billahi və bi rəsulihi və bil yevmil əxir. Etiqadı məsələlər məsələn Allaha, rəsuluna və axirət gününə iman kimi. Vəl əməliyyətu, əməli məsəl, usul məsələləri isə fəl əməlil əmmətül məskura fil ənəm vəl əraq. Əraf və Ənam surətində zikr olunan ümumi əməllər kimidir. Və lizəlikə kənəl xitəbu fi suvaril Məkkiyyə yə əyyuhənnəz və bunun üçün də Məkkə surələrində Allahın xitabı, müraciət forması yə əyyuhənnəz, ey insanlar deyə müraciət edir Allah subhanətə alə. Li'umumu dəvəti iləl usul, umumi olaraq hamını usula dəvət edir Allah subhanətə alə Məkkədə. İz lə yud'a iləl fər'i mən lə yuqurribil asıl. Sonda isə İbn Teymiyyə belə bir qayda zikridir. Deməli, İz lə yud'a iləl fər'i mən lə yuqurri bil asl. Dinin əslini iqrar eləməyən kəs dinin furusuna dəvət edilmir. Bu qaydadır. Dinin usulunu iqrar etməyən kəs dinin furusuna dəvət edilmir. Yəni, ona görə də hər bir müsəlman əmri bir məruf və nəhyanil münkərin əhəmiyyətini bilməlidir, hökmünü bilməlidir, fəzilətini bilməlidir və onu tərk etməyin nə qədər təhlükəli olduğunu bilməlidir. Yəni, bu fərzi yaşamalıdır <coughs> Bu əməli yaşamalıdır, elm örgənməlidir, dəvət eləməlidir və bunun üzərində yardımlaşmalıdır və ilk olaraq da əqidədən başlanmalıdır, hər bir şəhət əqidətini bilməlidir və yəni qısa olaraq əhlüsünlə və cəmaətin əmri bi məruf və nəhiyyənil münkər və bu əmri, əmri bi məruf və nəhiyyənil münkərdə ilk olan, başlanğıc olan şey yəni qısa olaraq bundan ibarət idi Və Allah subhanahu ta'adan istəyirəm ki, bizim hamımızı eşidib faydalanlardan etsin. Amin. Və Allah subhanahu və ta'ala bizim dəvətimizi bərəkətləndirsin. Amin. Və dəvətimizə ziyan istəyənlərin ziyanlarını onların öz başlarına gətirsin. Amin. Və Allah subhanahu ta'ala bütün müsəlmanlara kömək olsun. Amin. Və axiru dəvənə enilhamdülillahi rabbil aləmin. Subhanək Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la iləhə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu ileyk. Allah razı olsun.